الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبعد درسي بسجارم از كتاب منهج السالكين در كتاب جنائز هستم جنائز قسم اول رو گرفتم ودر قسم ديوم مؤلف مقويت وصفة الصلاة عليه صفات كيفية نماز جنازه نماز جنازه چگونه خونده می شود شیخ عبد الرحمن سعدی رحمه الله به ذکر کرده است نماز جنازه چگونه خونده می شود نماز جنازه در باب حکمش نماز جنازه واجب است یا فرض است نماز جنازه خواندن بر مرده مسلمان فرض کفایی هست واجبی کفایی هست واجب کفایی همین است که اگر بعضی ها انجام بتیان از گردن دیگرها گناه ساقط می شود اگر رفت همه یک دهه ترک کنن جنازه مسلمان را جنازش نخوانند همشون گناهگار می شود اگر رفت بعضش انجام داد گناه از گردن باقی مانده ساقط می شود حکم نماز جنازه بر شخص مسلمان البته مسلمان نماز جنازه خوانده می شود بر, مس... بر مسلمان نماز جنازه خوانده می شود شخصی کافر یا مشرک نماز جنازه خواندن با او جایز نیست اگر از انسان انسانی تو خواند گناهگار می شود که قصدا خواندن نماز جنازه و شخصی کافر و مشرکی که حکمی با کفر و شیر کرده شده است بعد از اقامه حجت این نماز جنازه خواندن جایز نیست و اگر نماز جنازه هم خوانده شود فایدهش نمیکنه نماز جنازه مثل دعا هست برای شخصی که سزاوار دعا نباشه و لایق دعا نباشه قبول نمی شود و اکنون حکم نماز جنازه راجح و صحیح است به شک خلاف هم نیست که حکمش واجب است حکمش است فقط امقا واجب کفایی هست کفایی یعنی بعضی ها که انجام داد از گردن دیگرها ساقط می شود اگر رفت همه کسا ترک بکنه نماز جنازه را پس گناهگار می شود و صفت الصلاه علیه اکنون نماز جنازه چگونه خوانده می شود کیفیتش یا صفتش برای مسلمان بسیار خوب است که و در این باب تعلیم بگیره و در جای توانیست نماز جنازه بخونه برای اجر ثواب خیلی زیاد داره حالی در فضیلت چه ذکر میکنه شیخ خب صفت نماز کیفیت و چگونه بودن نماز جنازه همین است که ای یقوم فیکبر فیقرا الفاتحه خب راست استادن قیام همچنین نیت هم شرط است پیش از نماز جنازه نماز کی هست اکه همون شرط تو شرط هست مثل تورات داشتن رو طرف قبله راست بودن سوره فاتحه را خواندن یعنی نماز نماز که باشه پس همون شرط ها هست رو طرف قبله و با پای تارت بودن و ای قوم این که راست بیسته یعنی قیام هم در راست بودن در نماز جنازه هم شروع کنست یک شرط است ای قوم یعنی که راست بیسته و همچنین نیت هم پیش از این نیت نیت چرده نیست که نیتی که در بعضی ها رسونه یه اوتر نیسته نماز جنازه هم نیت چمی بدیله بدیل نیت بکنی چهار تکبیر برای در بالای همین شخص مرده در پیش بوده خواندن رو میگن نیت نیت همین دیگه با نیت مخصوصی نداره که به زبان تلفظش کنی نه وقتی راست میشه راست میشه نیت همین جنازه خواندن همین شخص مرده هست و صفت صلات نماز جنازه یکم نیت هست و ایا که قائم راست شود راست راست ایستادن فقط امام اگر رفت حدیث هست امام مرده اگر رفت مرد باشه در روپروی سرش میسته یعنی مثلا مرده رو میمونه در پیش سرش راست میگیره جای رو مثلا راست میسته در قابل سرش اگر رفت زن باشه در میانش میسته یعنی در بینش در بین میسته مثلا در بین میپرته همقدر فرق هست در حدیث هم هست به خاطر همین امام در وقت جنازه خواندن مرد در پیش سرش راست میسته روپاری سرش راست شده میخونه و اگر رفت زن باشه در در مبینش در بینش در بین یعنی در بین میانش مثلا میسته و در بین در بین تابوت مثلا در بگیم در بین تابوت میسته و الله اکبر میگه نیت میکنه خب کبیرو نیت کرده پس تکبیر میگوید راستا تکبیر میگوید تکبیر یعنی الله اکبر چهار تکبیر داره فیکبر یعنی پس تکبیر میگوید چهار تکبیر در نماز جنازه مثل همون چهار رکعت است و یعنی چهار رکوع میکنی یعنی چهار رکعت گویده چهار رکعت همین گویا چهار تکبیر هر یک تکبیر گویا یک رکعت حسابه پس بران قدری رکنه همین چهار تکبیری که در نم... تکبیراتی که در نماز جنازه گفته می شود رکنی در چی است رکنی در نماز جنازه هست میره با اگر انسان یچا ترک کنه جنازه صحیح نمیشه برام قدر اگر دایره اون چه بعد الله اکبر میگی تیز زیاد الله اکبر میگی بس سلام میدی من صحیح هم نگو میشه لیکن اون چهار بار الله اکبر باید بگوی خوب یکم راست ایستادن دیوم تکبیر گفتن فیقرا الفاتحه سا و پس سوره فاتحه را میخوانه سوره فاتحه خواندن رکن است نماز جنازه راجح هم همینه و قول صحیح هم جمهور هم همین است اگرچه در مذهب حنفی ها سوره فاتحه نیست در نماز جنازه لیکن راجح و صحیح همین است که نماز جنازه به سوره فاتحه صحیح نمی شود زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت لا صلاه الا بفاتحه الكتاب نماز نیست مگر به نیست نماز مگر با سوره فاتحه پس نماز جنازه نمازه خب پس سوره فاتحه را خوانم. پیش از فاتحه را شیخ نگفته است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم میگوید آیا سبحانک اللهم را میخونه نه سبحانک اللهم نیست در نماز جنازه خلاف است تو لیکن راجح همین است که سبحانک اللهم نیست به راست میستی نیتی با قلب که نماز جنازه میخونی راست ایستاده الله رو طرف قبله الله اکبر میگوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گفته سوره فاتحه خوانده میشه الحمد رب العالمین الحمد رب العالمین بوجد یک بار دیگه الله اکبر میگوید امام ثم یکبر بعد از آن تکبیر میگوید تكبيرگویان دیوم تکبیره ده و یکم تکبیر بود با دیوم شد و یصلی علی النبی صلی الله علیه و صلوات میفرسته همون که در تشهد میگوید اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك تو انك حميد مجيد همین دیتا میخونی تمام نماز جنازه قین نیست یکم رکعت ده الله یکم تکبیر ده الله اکبر اعوذ بالله قتی بسم الله قتی الحمد لله رب العالمين ولا الضالين امين دین تكبير ده الله اكبر آیا دستا شو شو بله سنت ثابت عمر رضی الله عنه و ابن عمر رضی الله عنهما ثابت است دستا برداشته میشه بله مشروع است برداشتن دستا دستا رو میبرداری الله اکبر که دست میبرداری و اللهم صل علی محمد ده تکبیر بعد دین تکبیر اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صلیت علی ابراهیم الى اخره قطع اللهم مبارک علی محمد هم خوانده میشه یا چند بگی میشه هر چند بگی میشه ثم يكبر انا که بس سیم تکبیره تسهيم تكبيرة الله أكبر تسهيم بورده بعد صلاة في السودان يقول الله أكبر ويدعو للميت دعا در حق همین مرده میکنن در حق همین مرده و مرده های مسلمان ها و در حدیث آمد ثم اخلص الدعاء للمیت بلکه پیامبر صلی الله علیه و امر کردن که خاص برای مرده بو دعا کنی مثلا اگر هیچ چیزی نداری میگی اللهم اغفر له وارحمه اللهم هم بگو میشه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه همین کفایه هست یعنی اله مغفرت که او را و رحم که او را فیقولو پس اکنون بعض حدیث های وارد شدگی را شیخ ذکر کرده است برای انسان خوبه که حفظش کنه ازیادش کنه دعای بسیار دونستن خاصتا از معصوره اون که اثری واقع شده وارد شدگی است از پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار خوبه انسان باید در نسبت دعاها باید به نکنه زیرا دعا خیلی عبادت بزرگی هست و مع... معانی دعا زندگی کردن خیلی زندگی سعادتمندی و خوشبختی هست زیر هر یک دعا بسیار معانی های بزرگ را از توحید و از, تش... از شهادت توحید و همچنین از اقرار بندگی و اقرار رب بودن الله یعنی دعا به حد بسیار دعا دعا بسیار بزرگ است خب سیم تکبیره که گفت الله اکبر در حق این مرده و مرده های مسلمان ها دعا میکنن خب شیخیت ذکر کرده است چند لفظ داره در حدیث ها چند خیلی آمده است یکیش همین اللهم اغفر لحینا و میتنا اله مغفرت کن زنده ها و مرده های ما را بسیار دعای خوبه بنامه نماز جنازه بسیار خوبه که انسان کوشش کنه در نمازهای جنازه ای که اگر امکانیت داره حضور کنه نمازهای جنازه ده دیر دعا هست در حق هم خیلی همین مرده و همچنین در حق مرده های مسلمان ها عموما اللهم اغفر لحینا و میتنا اله مغفرت کن مرده ها و زنده های ما را وصغيرنا وكبيرنا كلان آه، ميدهوي های كلون را ميدهورا حتى و روايات أمدست وذكرنا حتی در روایت آمده است و ذکرین خوب در بعضی روایت همین آمده است به هر حال و صغیرین و کبیرین مغفرت کن ما را و شاهدین و غائبین شاهد یعنی حاضر بودا وغائب دور بودا وذكرنا وأنثانا ذکرین زنی ما را يعني نارينا ومادينا یعنی یعنی و و انثانا یعنی و مادینه های ما را از مسلمان ها خوب اللهم من احییته منا فاحییه على الاسلام الها هر کی از ما را زنده میداری پس بر اسلام زنده بدار و من توفیته فتوفه على الايمان پس هر کی میمیرانی از ما را پس او را بر ایمان بمیران شاید حدیث عظیم است و دعای بزرگه به شک خاصتا آخرش که اللهم من احییته اله هر که از ما را زنده میداری پس او را بر اسلام زنده بدار و هر که از ما را میمیرانی فتوفه علی الايمان بر ایمان بمیران اکن چرا سوال شود که چرا در اول گفت کسی از ما را زنده میداری پس او را بر اسلام زنده بدار و میمیرانی پس به ایمان چی فرق است بین اسلام و ایمان خب همون فرقی که ذکر کردیم وقتی اسلام و ایمان در یک حدیث بیایه فرق میکنه مقصود از اسلام در اینجا اعمال ظاهری هست عملهای ظاهری اعمال جوارح نماز و روزه و حج زکات مقصود از ایمان در اینجا پس اعمال قلبی می شود اعمال دل ایمان به الله و ملائکه و کتب و رسول متعلق به عمل باطن خب در این حدیث خیلی حدیث عزیز عظیم است به شک وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلام در این دعا میگوید کسی از ما را زنده میداری به اسلام زیرا کسی زنده هست عملهای ظاهر انجام داده میتونه نماز و روزه و حج زکات و اعمال جوارح اعمال اعضا و بدن اندام انجام داده میتونه خب باید انجام بده بر اسلام باید زندگی کنه یعنی به عملهای ظاهری پس باید عمل کنه زندگی کنه و هر کی اکنون میمیره پس دیگه عمل کرده نمیتونه فتوفه علی الایمان یعنی به اعمال باطنی از یقین و از صدق و از پاک بودن باطن پس او را بمیران یعنی مقصود معلوم شد اسلام مقصود اینجا اعمال ظاهری هست مقصود از ایمان اینجا اعمال باطنی هست اگر این یک دیگر در داخل می شود گاه اسلام میگه مقصود ایمان است گاه ایمان میگه مقصود اسلام است ولیکن اگر رفت تو تقه بیاید اما اگر رفت در یک حدیث آیت بیاید مقصود از اسلام اعمال ظاهره میگن عملهای بدن اعضا و مقصود از ایمان اعضا مقصود از ایمان اعمال باطین و از یقین و از ایمان به الله و ملائکه و کتب و رسول و ایمان به تقدیر نیکی و بدیش و ایمان به روز آخرت الی آخره همینا خب با یک حدیث دیگر هم آورده است در دعا که اللهم اغفر له پس این در حق مرده دعا هست در مرده خاص برای پیغمبر گفت ثم اخلص خالصانه سر طاقه و طاقه باید حق مرده هم چی دعا کنی اللهم اغفر له الهه مغفرت اگر رفت و زن باشه اللهم اغفر لهونه اللهم اغفر لها میگه مؤنث مؤنث یعنی زنانش اللهم اغفر له مردانه هست لها اللهم اغفر لها همین ضمیر فرق میکنه هو برای مردانه هست و ها برای زنانه هست اللهم اغفر له اله مغفرت کن او را همین مرده نمیشه نمیگیری اللهم اغفر له میگه میشد اگر زن باشه اللهم اغفر لها اگر جمع باشد اللهم اغفر لهم إله شونكن اللهم اغفر له إله كن ويرا وارحمه رحمكن وعافيه واعف عنه وعافيات بضرورة واعف عنه عوف كن أورا وأكرم نزله وإكرامك نزل يعني جوي منزلي نزول میکنه یعنی يعني میفره فرودگاهشه یعنی يعني قبرش اکرام کرده جایگاه جوي را که قبرش نباغی از باغهای جنت گردان و وسع مدخله و وکشاد کن جای داخل شوی شه یعنی قبر شه وسیع کن برای در حدیث است که به قدری و چنی بینایی چشمش یعنی تا جای میدگی شه کشاد کرده میشه برای بعضی ها به خاطر این قبر خیلی عالم عجیب است برای بعضی ها خیلی تنگ و جای عذاب و سختی هست و برای بعضی ها جای خیلی بزرگ و راحت و باغی از باغهای جنت است وغسله بالماء والثلج والبرد و او را با یخ و برف بشو گناهاش و نقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس او را پاک بکن از گناهات چون که پاک کرده می شود لباس سفید از چرکی ها الهی دعای عظیم در حقیقت دعای بزرگی هست و در روایت دیگر گفتن و ابدله دارا خیر من داره برای ای خانه بهتر از خانهش نصیب که و وزوجا خيرا من زوجه واهلا خيرا من اهلي در روايه ديگر اهلا وخانواده بهتر از خانواده وزوجا خيرا من زوجه و بهتر از همسرش اكيد معنیش نیست که انسان زن دیگه بگیره ولیکن مقصود این علم ها میگن یعنی وقتی زنی را طلب میکنه دعا میکنه که زوج شوهر بهتر براش نصیب کن یعنی همیشه شوهر خودشو فقط به صفات های بزرگه شوهری و های دیگر در آخرت ده مقصد از این نیست که شوی دیگر کنه مثلا یا شوهر دیگر کنه نه بلکه صفات های این شوهرش که مثلا در این دنیا شاید بخیل بود شاید انسانی سخت بود شاید انسانی عصبی بود شاید انسانی بسیار گبزن بود مثلا وای پس در آخرت چی و زوجا خیر من زوجه شوهر بهتر از شوهرش یعنی صفات های شوهرش بهتر گردان خب اهلا خیر من اهلیه معنیش نیست که خانواده دیگه نه بلکه یعنی زن و فرزند همین را به صفات های بزرگ که به شک آخرت وقتی کسی که داخل اونهایی که داخل جنت میشه نس الله یجعلنا منهم اهل جنت داخل شدن دیگه در دیگه جایی نیست که مثلا بگم من پدرم این خیر است یا مادرم خیر یا زن این خیر یا شوهرم زیرا الله میگه و نزعنا ما فی صدر من غل اخوانا این حقد و کینه و بدبینی که در دنیا بود در آخرت این نیست دیگه اول که جنت در آمد دیگه چیز چیزهایی که در دنیا بد میدید و یا اینکه صفت هایی که بدی که با هم داشتن یک دیگر اینه وای یا از بین برده میشه الله میگه همون حقد و کینه و بدبینی که در دلها داشتن ما اونها را میگه الله میگه نیست میکنیم و مثل برادر یک دیگر میشوند به شکم اینه یعنی دیگر فعل های بچان کارهای بچان ایا چون میبره فقط کارهای نیک به یا چون میزنه کارهای خوب خو وأبدله خير أهلا خيرا من أهله وزوجا من خيرا من زوجه وقفتان قفتان وأدخله الجنة در دام به إله داخل جنت که این متوفا را متوفین وفات کرده شگی میته و اعیذه من عذاب القبر او را بده از عذاب قبر و در اینجا ورده شیخ اللهم لا تحرمنا اجره اله ما را محروم نکن اجر او را اجر همین مرده را اجر کدام اجر اجر خوانی جنازه که خوندی اجرش محروم نکه و همچنین نماز جنازه خواندنت و همچنین در دفنش حضور کردنت و همچنین اجر مصیبت زیرا مرگ هر مسلمان برای مسلمان دیگر مصیبت بشک ولا تحریم اجره اله ما را محروم نکه از اجر این شخص مردگی به این معنا که نماز جنازه که میخوانیم اجرش تیم ما این نمازه یا اینکه قبرش دفن کلیش میریم شهودی جنازش و شهودی قبرش دفنش و همچنین صبر در مصیبتش اگر رفت پدرش باشه یا که فرزندش باشه یا که زنش باشه یا شوهرش باشه به شک در حقیقت خیلی دعای عظیم است اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ولا تفتنا یعنی ما مفتون در فتنه و بلا گرفتار نکن بعد از مرگ این نفر این میت و در روایت دیگه ولا تضلنا بعده ما را گمراه نساز بعد از این يعني ولا تفتنا ما را مفتون نکن یعنی يعني در فتنه در بلای معصیت و در گناه و شرک مبتلا مونده که بعد از مرگ این میت واغفر لنا وله و مغفرت کن ما را و ویرا خب این حدیث هم حدیث مسلم هست و حدیث صحیح هست خب و این کان صغیرا اگر رفت این مرده کودک باشه یعنی پیش از بلاغت قال بعد الدعاء العام بعد الدعاء ام بعدی که دعای گفتگی ما گفت و بعد میگه اللهم اجعله فرطا لوالديه اله او را فرط فرط یعنی پیشکی پیشکی رفتگی یعنی برای فرط اصلش اجری پیش پرداخته میگویند یعنی پیش از فرط یعنی پیش رفتگی فرط یعنی پیش رفتگی پیش پیش از پیش پرداخت رفتگی ده یعنی این کودک را پیش پرداخت برای پدر مادرش گردان اجر ثواب شد وذخرا وزخيره و مجابا شفيعا شفاعت كننده ای آه، قبول بوشه شفاعتش مجاب يعني شفاعتش قبول شدگی در حق این کودکی به بلاغت نرسیدگی انسان همین دعا میکنه که اللهم اجعله فرطا لوالدی فرطا فرطا یعنی پیشرفتگی به شک یعنی انسان آه، کودکش که پیش از آه، بلاغت از دنیا را و روز قیامت پدر و مادرش شفاعت میکنه اللهم ثقل به موازینهما الها با واسطه همین کودکی وفات کردگی پیش از بلاغت یا کودکی میده بیگناه میزان ترازوی اونها را وزنین گردان و اعظم به اجورهما و اجر اجر پدر و مادرش بزرگ ساز و جعله فی کفالت ابراهیم و این کودک بیگناه را در کفالت ابراهیم علیه السلام قرار بده وقیه برحمتک عذاب الجحیم و این را این کودک را به رحمتت از عذاب دوزخت نگه بدار قهی یعنی حفظ کن را نگه بدار البته حدیث نیست بلکه دعای فقه های حنبلی هست در کتابش همین اخیرا ما همون اللهم اجعله فرطا بو که نداره اما اه، اللهم اجعله فرطا یا که سلفا در روایت دیگر اللهم اجعله سلفا لوالديه و فرطا و اجرا همین هم ثابت است یعنی اله او را سلف سلف یعنی پیشکی که ها سلفی میگن یعنی اهل سلف یعنی کسانی پیش گذشتگان اللهم اجعله سلفا لوالده پیش رفت پیش گذشتگی پدر مادر گردان در دری جنت مثلا و فرطا که پیش پیش جنت روان و اجرا اجر اما دعای گفتگی که در کفالت ابراهیم قرار بده و وای این از های فقهای حنبلی هست و حدیث نیست خب بعد این دعا رو میگوید با هر دعایی که باشه اوکی نداره. ثم یکبروا و یسلموا بعد از آن تکبیر میگوید و سلام میدهد اگر انسان ندونه هم هیچ نداره بگوید اللهم اغفر له و ارحمه اللهم اغفر له و ارحمه اللهم اغفر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحیاء منهم والاموات همین دعایی رو بگوید که دعای هم برای مرده باشه اول و بعد از اون دعای برای عموم مسلمان ها دعای عام برای مسلمان ها همین اینا میگن نماز جنازه ثم یکبر بس تکبیر چهارم میگوید چهارم تکبیر الله اکبر و اگر خواهد دعا میکنم و اگر خواهد دعا نمیکنم یعنی مثلا بعد چهارم ده برای بعضی میبینی چهارم تکبیر میگه جوش سلام میتن این هم جایز است خب و یسلمو و دعا هم کنی بکنه طریق اگر دعا میکنی اگر رفتی قیستاد یعنی مثلا چهارم تکبیر گفت این قیستاد دعا میکنی و یسلمو پس سلام میدهد و سلام میدهد تمام سلام دادن سنت همین است که یک طرف باشه یک طرف سلام داد سنته لیکن اگر دو طرف سلام داد باکی نداره لیکن صحیحش همین است که یک طرفه زیرا صحابه ها ثابت است که یک طرف سلام میدادن لیکن بعضی میگن از بعضی صحابه ها ثابت است که دو طرف سلام دادگی هستند علی کل حال سنت و بهتر یک طرف سلام دادن یک طرف السلام علیکم و رحمت الله میگی تمام اینو میگن نماز جنازه از پنج صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلام یک طرف ثابت است و مخالفی در اینها نیست بعضی علما میگن بو که نداره گرفت دو طرف هم سلام بده پس باکی نداره خب این بود نماز کیفیت و چگونه بودن نماز جنازه معلومه نماز جنازه که چیزی قینی نیست انسان نیت میکنه البته نیت به چی است به قلب به دل به دل نیت میکنه نماز جنازه را بر همین مرده همین شخصی متوفا وفات کرده شده خواه زن است خواه دختر است خو زن است خواه مرد خواه است خو ده ده خو مهم فقط دانستنش که جایی میگن زنه یا مرده تا اینکه همین در وقتی دعا کردن به عربی سیغه لفظ اهمیت بده انسان على کل حال نماز تکبیری چی همین است اول نیت است نیت میکنی الله اکبر به دل نیت کرده شده به زبان نیست الله اکبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الى آخره ولا الضالین آمین آیا این سوره فاتحه بلند خوانده میشه یا پست حتما پست خوانده میشه حدیث ثابت است که ابن عباس رضی الله عنهما از بخاری ده یه روز خواندن بلند خواندن و سوره الحمه خوندن معلوم شد که نماز جنازه سوره فاتحه داره به فاتحه صحیح نمیشه اصلا و خلاف مذهب حنفی ها خوب پس خوانده میشه و فقط ابن عباس در جا بلند خوانده برای تعلیم دادن که این, این نماز جنازه سوره فاتحه خوانده میشه برای خب گفتن لتعلموا انه سنت نبیکم در آخر حدیث این اثر گفته این اثر در آخرش گفتن که تا اینکه بدونه که این سنتی پیامبرتان هست سوره فاتحه را خواندن اما پس خوانده شود بلند خوانده شود سوره فاتحه پس خوانده میشه سبحانك اللهم خوانده نمیشه انسان الله اکبر میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دست را میبرداری بله دست رو برداشت الله اکبر میگه، استعاذه تعوذش میگن بسمله و سوره فاتحه و الضالین خوانده میشه الی آخره و آمین گفته بعد دیم تکبیر الله اکبر دیم بود دست میبرداری الله اکبر سوره اللهم صل علی محمد قطع اللهم بارک علی محمد انک انک حمید مجید تا همینجا خوانده میشه باز یک بار دیگه امام الله اکبر میگه دعا برای مرده و مرده های مسلمان ها دعا کرده میشه میشه بگه اللهم اغفر له و ارحمه و قد حق مرده دعا کنید بعد در حق همه مسلمان ها مرده و زنده همین دعایی که وارد است به حد خوبه اگر انسان حفظ کنه آیات کنه بسیار خوبه خب بعد سه چهارم بار الله اکبر میگه اگر رفت و ایستاد امام که نداره دعا کنی دعا کنی خوبه اگر اصلا وقت نیست یا اینکه مثلا امام نیستاد پس سلام میتی کدام طرف سلام میتی یک طرف سنت همین است که یک طرف سلام داده شوه لیکن اگر افتو دو طرف هم سلام دادن پس که نداره دو طرف هم سلام دادن جایز است خب بعد شیخ الرحمن سعدی رحم الله مسئله را ذکر کرده میگد و قال النبی صلی الله علیه وسلم این در در باب سنت است فضیلتی در جنازه عدد بسیار بودن چقدر عدد در نماز جنازه بسیار باشه همون قدر خوبه همون قدر اجر ثوابش بسیار تره و همون قدر خوبه بهتره زیرا که دعا بسیار شد قبول شوید دعا قریب می شود نزدیک می شود یعنی سزاوار است که دعای بسیاری ها قبول شود و قال النبی صلی الله علیه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه رواه مسلم پیغمبر صلی الله عليه وسلم میگد نمیمیرد مردی مسلمان پس جنازه او را 40 نفر 40 مرد یا 40 نفر میخونه همون 40 نفری که شریکی به الله نآوردین چیزی را مگر اینکه شفاعت طلب بکنن الله شفاعت اینها را در حق این مرده قبول میکنه و برای گناهاش میبخشد و او را از عذاب نجات میتیه عذاب را از او میبرداره این حدیث حدیث صحیح هست که دعا هر چل نفر از موحدها نماز جنازه مردی را بخوانند از مسلمان مرد مسلمان را شفاعت طلب کنند که الله مغفر له و ارحمه الله شفاعت جنازه ها را در حق این میت مرده قبول میکنند حدیث صحیح است در روایت دیگر اومد که در روایت دیگر است که سه صف شوند سه صف سه صف بازی از میگم مستحبه که جنازه اگر چند نفری باشه سه صفش کنن اگر مثلا فرض کردیم فرض کردیم اگر 20 کس باشه یا 30 کس 10 تایی جا بگیرن یک روایت دیگر در اون هم حدیث صحیح از روایت مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن مرده ای که نماز جنازه او را 100 نفر بخوانه شفاعت طلب بکنن الله شفاعت اونها را قبول میکنه معلومه حدیث ها چند لفظ اومده است ولی که بشه هر قدر عدد زیاد باشه فقط شرط داره که شرط همین است که خالصانه ده حقش دعا کنن مثلا بگن اللهم اغفر له بصدق با احتساب اجر و با ایمان با قبول دعا اللهم اغفر له وارحمه و وقیه عذاب النار و عذاب القبر مثلا خیلی خاص دعا کردن در حقش دیوم کسانی باشن که لا یشرکون بالله شیئا مشرک نباشن قبوری و این وای بلکه موحد باشن شریکی به الله نه آورده باشن مشرک نباشن یعنی نماز جنازه موحد معلوم میشه خیلی فایده بسیار داره از مشرکای بسیار داره. نماز جنازه را باید انسان چی بنا خاطر همین شش کنه انسان در نمازهای جنازه اهل سنت شروع حضور کنه و همچی اهل سنت شروع کوشش کنن که در جنازه های مرده های اهل سنت حضور کنن معلومه شرط همین است که جنازه چی باشه جنازه های شخص موحد نه نماز خان نماز جنازه خان ها نماز جنازه را جنازه خان ها اگر رفت و از اهل توحید باشند نماز جنازه میخواندگی ها پس شفاعت یعنی دعا کنند در حق این میت دعا در حقشان چی قبول است خب این حدیث دلالت به این میکنه که هر قدر عدد بسیار باشه لیکن البته عدد یعنی از اهل توحید و ایمان از اهل سنت و جماعت یعنی از اهل سنت و جماعت نه اینکه مثلا انسان هایی که شرک میورن و قبر پرست هستن و یه که مبتدی هستن گمراه هستن این دعاشون قبول نمیشه الا شاء الله خب به هر حال در اینجا در این حدیث آیا زنها هم در این حدیث داخله بله یکی در اینجا بوکی نداره اگر رفت چند نفر از زنها هم دعا کنه در حق میت جنازه ده و نماز جنازه برای زنها هست بله نماز جنازه هست یعنی مثلا در مسیری بود که نماز جنازه اعلان کردن میخونه خب بله میخونه اما ایتا مثلا با سری قبرستان رفتنش بد جایز نیست زیارت قبرها برای زنها جایز نیست لیکن نماز جنازه خواندن برای زنها جایز است نماز جنازه خواندن جایز است لیکن قبرستان زیارت قبرها رفتن اختلاف از بین عالم ها ولی ذکر میکنیم ولیکن راجح همین است که جایز نیست حرام است خب نماز جنازه جایزه خواندن زنها نماز جنازه را صحیح است لیکن سری قبر رفتن زنها جایز نیست خب حدیث دیم را میارد برای مسئله اجر ثواب نماز جنازه چقدر ثواب داره پیامبر صلی الله علیه وسلم میگوید من شهد الجنازه حتی یصلی علیه فله قیرات هر کی حضور کنه حتی که نماز جنازه خوان یک قیرات ثواب میگیره یعنی رفت نماز جنازه فلان برادر دا برادر اهل اسلام ده دی نماز جنازه یک قیرات و من شهد حتى تدفن فله قيراطان اگر رفته کسی حضور کنه حتی اینکه این مسلمان این مرده گرانده شد دو قیرات ثواب میگیره قیل و مل قیراتانی پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسیده شد که دو قیرات چیست یعنی چند قدر پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن مثل الجبلین العظیمین مثل دو کوهی بزرگ هست متفق علیه حدیثی بخاری و مسلم روایت کرده است حدیث صحیح هست خیلی معلومه شما عجز داره بلکه حق مسلمان ازش پایگیری کردن است یعنی در نماز جنازه شفتنه بسیار حق بزرگ مسلمان که حق مسلمان بالای مسلمان شش تا هست یا 5 تا در حدیث یکش بیمار شد خبرگیریش بره وقتی که مرد نماز جنازش بره بسیار حق مسلمان بالای مسلمان است همچه عجر داره بله نماز جنازه خواندن یعنی تو مسجد رفته دم یا تو جنازه گاه همونجا جنازه شد رفتی و نماز جنازه خواندی گشتی یک قیرات ثواب میگیری یکی رفتی تا قبرستان و گرانده شد بود کردن تا دفن شد همین خاک خیران و بروش پخ خاک بود کردن گرو چوبش میگن گرو چوبش کردن در این حالت چی دو قیرات ثواب میگیری یک قیرات دو قیرات مثل دو کوه بزرگ هست مثل الجبلین العظیمین دو کوه بزرگ است وقتی این حدیث ابن عمر درسید ابن عمر رضی الله عنه در بعد غمگین شده گفتن کم فرطنا فی القراریت گفتن چقدر گفتن به پروگی کردن در این قرات ها چقدر گفت این ثواب های بزرگ ای دست دادیم بنابراین انسان مسلمان باید شخص سنی موحد باید در باب اجر ثواب چه از واجبات باشه چه مستحبات باشه انسان نباید به پروگی کنه یا به اهمیتی کنه نه بلکه حضرت ابن عمر غمگین شدن محزون شده گفتن کم فرد چقدر قیرات های را دست دادیم چقدر قیرات های را چی در نماز جنازه باشه چی در چی بردن مسلمان تا قبرستانه تا گورستانه در قبرستان تا همون بود کردن شه میستی اول که بود کردن و در حقش دای مغفرت میکری و برمیگردی حال ذکر میکنیم خب مسئله آخرانی که میگیریم مؤلف میگه و نه النبی صلی الله علیه و سلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه خبير إيه إن شاء الله دوم شدة درسي أو يعني